git. Ez ere ginen dugu kilika. Kilika. polita. Zer gara Abazten gara, egun osoan deik Kultur alea. Baungi etorriak entzule, gure gaurko eta 2000 eta lehen eh, kultur alea abiatuko dugu gaurkoan eta hoi bezala, hoitura zarrei eutxiz, eh, kultur munduko lan berri zonbaitzutan jarriko dugu gure begiradazta. Bagaur, Josu Larrinaga hartzakek, bagabiga disketxearekin plazaratu duen Euskal Musika Kosmikoak izeneko liburua izango dugu izpide. Josu Larrinaga, gizarte antropologian irakasle, irurogei garren amarkadatik gaur egunera musika, musikariak eta inguratzen duenak liburu batean bildu ditu. Bagabiga disketxeko ritxi aizpuruk kontatu digunaz. Josu Larrinagaren tesi honek alde berean dauka galdera eta baiestapena. Eta galdera da euskal pop musika gizartearen isla edo aldatzaile galdera eta baiestapena. Hau da, batzutan aldatu egiten du musikak, e, gure Euskal musikak gizarte aldatu egin du eta isla izan da. Ala bada, Euskal Musika Kosmikoak izeneko liburuaren nondik norakoak jasoko ditugu gaurko kultura talan, eta baita ere ETS edo Entol Sarmiento taldearen berri jasoko dugu. Baungetorri guztiak. Josu Larrinaga hartzakek bagabiga disketxearekin plazaratu duen Euskal Musika Kosmikoak izeneko liburua izango dugu izpide Josu Larrinagak gizarte antropologian irakasle denak bairuro gehiagaren amarkadatik gaur egunera musika, musikariak eta inguratzen duenak liburu batean bildu izan baititu. Bagabiga disketxeko ritxia izpururekin mintzatu gara, liburu honen bueltan, eta berak hurbildu dizkigu liburuaren nondik norakoak. Ritxia izpuru. Bueno, aziko nahiz esaten e, norden Josu Larrinaga, bera irakaslea da, soziologia irakaslea, Donosteko Unibertsitatean, gizarte antropologia irakasten du, bera soziologoa, naiz eta soziologoa izan, eta liburu hau da berak e, doktora, doktora erago, eh, doktore izateko idatzi zuen e, tesia. Tesi horretan hori du oinarri, baina gero ba, tesia askotan aspergarria, tesiak aspergarriak izaten dira, eta ba, zientifikotasun puntu hori daukatelako, ez, e, tesi unibertsitario batek daukan e, ba, galera hori izan daiteke ez, jende arruntentzat. Orduan, hiru lau atal kendu egin zaizkio oso soziologikoak direnak eta hasierako gauza horiek e, mardulenak kendu egin dizkiogu. Bueno, kendu ez, ze gero disko batean bezala jokatu dugu eta bonus track bezala sartu dira, baina bere beretesian 100 orrialde bazituen ba hiru kapitulo horiek hiru orrialdeta 100 eh, e, orrialdetan bazeuden ba orain utzi dugu 25 orrialdean edo lako zer da e, eh, Josu Larrinagaren tesi honek alde berean dauka galdera eta baiestapena eta galdera da bere ba, liburuaren azpitituluak diona eta da Euskal pop musika gizartearen isla edo aldatzaile ez galdera hori egiten du. Ea Musika horrek eragina daukan euskal gizartean eragina edo isla den ez eta ea aldatzailea den ere. Galdera eta baiestapena, hau da batzutan aldatu egiten du, musikak eh, gure Euskalreko musikak eh, gizarte aldatu egin du eta isla izan da. Hori da tesiaren barruan mm, dagoena, baina horrek esan nahi badauka, eta hasiera bere azterketa hasten da ba, Alan Lomas etorri zenean e, ondarrura ba, bere grabaketa etno, e, etno genealogikoak egitera. Ba, grabaketa horietan ba, Alan Lomas zen Ipar Amerikako tipo bat, etorri zen ona, ezagutu zuen eh, Euskal Herria, eta hemengo kultura eta tradizioak, eta ba, grabatu, grabatu zituen, eta grabaketa horietan ba, bai musika, e, bai hizkuntza eta abar e, sartu eta eraman zituen berarekin, ezta eta hori gertatu zen mila duen da berroeta marretik eh, aurrera, ez, hor gutxi, gutxi gora bera. E, berroeta ma bor, ez nahi, ez oso ondo e, gogoratzen. Eta hortik aurrera, pentsatu, mila duen da irurogeitik eh, gaur egunera, e, eremu hori hartzen du liburu honek. Baina, ez da Euskal Herriko musika, baizik eta Euskal e, musika kosmikoak. Kosmikoa ez da ze musika tipo den. Kosmikoak ez du hori adirazi nahi, ez da pop musika da, eta gero sartuko nahi zer den pop musika, ze atal oso interesgarria da, berak lantzen duena popa, zer den popa. Ez? E, kosmikoa gehiago da euskal musikaren kosmosa, ez? kosmosa, unibertsoa, harrapatu nahi du ba, euskal kulturaren, musikaren eh, kultura horrek eman duena. Orduan, estrategikoki oso mm, gauza asko daude, gauza asko eh, mardula da berak e, atera nahi duena, ez, aztertu nahi duena, ikertu nahi duena, eta ikerketa horren barruan berak lagin batzuk, laginak edo metaliburu bat ere badago liburuaren barruan. pop, zer den pop? Pop eh, hitza. pop hitzak bi adira ditu. Alde batetik badago jatorrizko pop, popular musicetik dator, inglesezko popular music, eta hori da, ba, bere garaian, ba, bai Bob Dylanek, edo Rolling Stone, eta olako jende eh, herriko ez, eh, jendeak, ba, nora eraman zuen, ba, gitarra batekin hasitako errimo horiek nola joan ziren gero e, horiek rockera, rockerako bidea, ez? Eta hori ere pop, popular music da, ez da tradizioa, musika tradizionala, ez da tradiziozko musika, baizik eta e, musika tradizionaletik eh, gero handik arago nola joan zen bilakatzen e, errimo hori, ez da, tradizionala eta gero roka bilakatu zen. Hori da, popular, e, ba, popular music e, izan daitekena. Beste adiera, zeharo desberdina da, ba, e, adiera inglesa e, eta hor ja dago ba, Beatles jarriko genuke beste, beste aldean, ez da? Batetik e, Rolling Stone eta bestean Beatles, bi eredu mm, musika eredu oso desberdinak. Ba, e, ez du pop e, hitza erabiltzen duenean, ez da pop singela bezala. Popular music. Eta orduan e, azterketa da, ez da bakarrik eh, musika tradizionala, ez e, aztertzen du hori ere bai, baina ez do kamairu, gero Benito Lertxundi, Mikel Laboa, eta lehen aipatu dudan meta liburu hori da liburuan zehar badode tarte batzuk berak e, azpi izenburu bat jarri dio bakoitzari eta da azten dira baga biga iga laga boga e, sega, iga, ez, olako, ez, e, aldez aurretik ba, zenbaki bat jarri beharrean, ba, hitz horiek e, erabili ditu, eta hor, berak ja hartzen duena da, e, kantari talde bakoitzari egindako hausnarketa askoz sakonagoa, izan daitezke azterketa horiek dira, e, askoz musikalagoak dira, eta hartzen duenean e, itoiz edo Ruper edo Emeak ba, kantu horiei, disko horiei eta taldi horiei buruzko hausnarketa sakona dago. Eta beste, beste guztia da nola lotu e, euskal musikak euskal musika esan dut eta ez euskal herriko musika, hau da bakarrik hitz egiten du euskaraz egin den e, musika hartzen du berak kontuan ba, e, musika horrek nola mm, ze kontestutan bizi izan den eta kontestu hori asunto politikoetara, sozialetara, lan, e, lan asuntoetara eta danekin dago oso lotuta. Eta E, hitzak badaude hitz tekniko batzuk berak oso ondo esplikatzen dituenak, no? e, gero adin kontuarekin ere berak e, dio gutxora bera adina ez da ez dela adin kontua baizik eta jarrera kontua, musika jarrera batera e, eramaten duela, segun ze jarrera dukasun ba, ba, musika hori egin dezakezu eta segun ze zer nolako oinarriak dituzun nola bizizaren edo non eh, zein guru daukasun, ba, egin dezakezu musika bat edo bestea, e, apurkorragoa edo lasaiagoa edo dena, elata, e, dena elatarikoa, ezta. Orduan, bere tesi horretan, ba, aipatzen dira ba, Euskal Herriko pasarte soziologikoak benetan zea, bizi izandako gauza asko, eta aipu asko ditu ere bai, aipuak, ba, aipuekin esan nahi dut e, ez jende askoren eh, aipuak, ez, politika mailan patxi zeal eta mendia, edo kastels, edo beste soziologo batzuk, eta eh, gero kanpoko inglesak ere jende bai soziologo, bai politikoen aipuak eta hartzen ditu, eta dena josi egiten du, joskera oso, oso polita, adirazteko ba, Euskal Herrian eh, bizi izan dakoa musikaldetik nola ze ikuspegi izan daiteken. Babaga ba, biga disketxeko ritxia izpururen adirazpen hauekin geratzen gara, eta gogoan hartu beraz, Josu Larrinagaren Euskal Musika Kosmikoak liburua eskuragarri duzuela. Kultur Alea. Bara bakoa dugun Entol Sarmiento taldea zintesatuko gara orain, Entol Sarmiento 2000 bira berri bat abiatuko baitu. Kantu berri batekin ere hitzuli zaizkigu, izan ere, bila nekazarien mundu mailako elkartearen zat, lan bat ere, kantu bat ere, atondu baitu. Inigo etxezarreta, eta taldeko keidarekin mintzatu gara, eta berauk, kantu honen inguruan, baita bira berriaren inguruan ere, hainbat argibide luzatu dizkigu. Entzun ditzagun bere adirazpenak. Azkenean bila kanpesina da, nekazarien... Eh, elkarte bat, mundu maiako elkarte bat, eta urrin gurtean tokatzen da hemen Euskal Herrian egitea, ez? Eta orduna bestia grabatu genuen, e, kolaborazio bat izan genuen Ineso Zinagarekin, gozeko abeslariarekin, eta eta bueno, hemen egingo da eta eta gara, pues hori bira berria eta eta besti berria aurkeztu. Ba, letra eh Sarriona Indiak da da eta, eta guri letra ja e, eman ziguten, niretzat pixkatzaia esan zen, zeren normalean melodia egiten du lehenengo eta gero letra, eta kasu honetan ja letra egin da zegoenez, eta gainera esan zidaten bori Inese kolabora, Inesen kolaborazio oso garrantzitsua zala, orduan, e, ba, bueno, abestian... E, erindezagun elkartasuna, guztion lotura, batura, ez dakit, sarri honen diegindakoan, harrapatzen baldin bada noiz bait egiten dizu bera letraen. Baina azkenean da hori mundu mailako elkarte bat eta eta urtean behin, edo, no, ustut, la urteetan behin egiten dala e, batzen dira eta enak hau sortea hemen izango da Euskal Herrian eta entzungo da asko. Bainto, Sarmiento taldeko inigo etxezarretaren adierazpenak genituen hauesek, eta abiatzen duten bira berriaren inguruan ere, zera, kontatu digu. Piskat aldatuko dugu, ez? Eh? Zeren, eh, karo, gu bira berri batekin normalen ditugu kontzartuak, eh, inkluso ordena guztia mantentzen dugu, ez? Berreskuratu ditugu galdutako abesti batzuk, piskat euskera gehiago sartuko dugu oraindik ere, piskat erdera oraindik badago, baina baina abesti hori zaharrak eta funtzionatzen zutena, ba, bueno, berreskuratuko ditugu, ba, guretzat ere garrantzitsua delako, ez aldatzea. Eta gero estetikoki, ba, bueno, ko, eh, koloreak aldatuko ditugu, jazkera aldatuko dugu estenatokia, ez dakit, zeozer berria ere eskaini nahi dugu, ez naiz eta diskoso bat ez eskaini, ba, bueno, zeozer beti mugitzen eh, egon behar zara, ez. Datak zinkatuak dituzue? Ez, ez, horrein nari gara begiratzen igual e, negurako gustatuko litzai guke gaztetxeko biratxo bat egitea, inoiz ez dugulako egin. Osa, beti jotzen dugu genuenen gaztetxekin, pues, igual eh, egun bat ez gero e, plaza batean ez dakinon, baina gustatuko litzaiko gustatuko litzai guke e, aurten neguan beintzat 3 lau gaztetxe egin eta gero e, udarako ba bueno, atera da, derion atera da eta bueno, ateratzen ari da, baina bueno, oraindik oso goiz da, ez. Ba interesa izan ezkero, beraiekin harremanetan jartzeko Ba, bueno, e, gure web horrian jartzen duer kontaktua, eta, eta, bueno, ez dakit, ez dakit, gure behiratun gustatuko litzeko egitea pixka ez dugu, oja, jo ez dugun lekuetan eta zeoze ez daki publiko berria izateko baina baina web horrian jartzen dugu kontaktua. Finantze gerrek negozioek mundua dute trabatu nekazarion bizimodua etzaigu gutxik aldetor. etxe bakarra Sutxituz gero akabo lurra hartatu ezik lasterka Martera joan beharko Gauzako beto egin ezean bizi ere Koazie gaurko izan da entzule gaurkoak eman duen guzia. Nera aldetik besterik ez nahi duzen arte, aio. Udako egun epeo batia Itxasoko kresan loa Erantzunik eman cold bango sign. Urutia, megia, roll on, show to so sendo balsean balsia La chaise en gogo Let's be alone.